Мислам дека сите од нас мажите овде, освен Дејан, сме служеле војска. Јани некој вид на војска, не мислам, он баш немаше прилика да види што е војска, ама ете сепак беше. <laughs> Добро. Ја имав прилика така меѓу првите генерации таму или како ги викаа класи да, февруари 93-та беше тоа. Ако не се лажам, да. Заборев веќе. Значи имаш колку се тоа? 21 и една година. Опа, не е, но тоа е одамна веќе. <laughs> Минатиот век, да. Но како и да е, од, од жените да не прашувам, мислам, никој не е служил иако и тоа е популарно сега, се повеќе и повеќе, одат и тие. До душа денеска треба да доброволно да се прави, односно да, да идете за пари, значи платен. И по-добро што така направиат, значи Дејан нема да има прилика. По-добро да служи во една таква армија, но во една известна смисла ние сме сите војници во Христовата армија. во една поинаква армија. Библијата е полна со примери на чудесно избавување на Божиот народ, на Божијата армија, да кажеме. Поготоа Стариот Завет е полн со такви примери. Како тоа Бог ги избавувал од мокни непријатели на многу чудни начини. И секако не можеме да не се сетиме на Давид. Иако тој како поединец. Да отвориме во прва книга Самуил. Прва книга Самуил, на Самуил, <clears throat> во 17 глава. И знаеме дека Давид не бил во борбените редови, туку некој од неговите браќа, но ете бил пратен од неговиот татко да им однесе нешто за јадење и се нашол баш во она прилика кога Голијат ги провоци, ја провоцира израелската војска, ја повикува некого на дуел и вели, ако некој од вас мене ме победи, тоа значи дека ние сме победени сите, комплет ќе бидеме ваши слуги и така натаму, и Давид се наоѓа тука. И како за чудо Давид, малиот Давид, млад бил веш, тој се пријавува да, му се, да се соочи со, со голијат. И е да се сетиме на тоа што му вели царот Саул во 33 стих од 17 глава, прва книга Самуил. Ама Саул му одговори на Давида, не можеш ти да излезеш против тој филистеец, за да се бориш со него, зашто ти си уше дете, а тој е воин од својата младост. И не само што Давид е дете, ако читаме погледа таму, мислам, голиот е джин, Преку 3 метри, кој знае колку бил висок. Шест лакти и една, и една педа, па рачунете колку е тоа. Како фоклоп носел, как си, мислам, шлем и така натаму. Значи, страшно нешто. Знаете, ден денеска се користи тој израз, еве, сте слушали, сте гледале некојаш фудбалска утакмица или и сега коментатор знае да каже како Давид против Голијат. Е, не знам. Денешен Вардар да игра со Барселона, да речеме. Како Давид против Голијат. И често пати се случува пат Давид да победи во такви некои прилики. Значи. И, еве, спомна, Вардар против Барселона. За кого вие би типувале, ако би, не верувам, никој од нас не игра спортска прогноза, ама еве, за кого би типувале? За Вардар би навивале, може би. А, меѓутоа, ќе си ги изгубите сигурно парите, ако типувате за Варда. Но еве Давид и Голијат. За кого би типували вие во оваа прилика? Кој од нас би рекол е Давид? Давид има да го смачка Голијат. Нема шанси Голијат со Давид. Дете е се уште и тамо со пет каменчиња. Нема никаква опрема. Дори пробал тамо да облече некоја војничка опрема, но не му стоела, како што треба не. Тешка му е, да плюс тоа млад. Значи, сигурно не би ти поволе за Давид, но знаеме што се случува. Давид ќе го совлада така едноставно голијат. И сите уживаме, и сите сакаме да се подсетуваме на, на, еден ваков пример. И вистина е пример на кој што често пати треба да се подсетуваме, затоа што ние против нас имаме мокен непријател. Ние сме исто како Давид против голијата. Или Гедеон. Ајде да отвориме во Суди, значи малку наназад. Во Суди во седмата глава се сеќавате тој со неговата 32.000 војска, значи немал број, 32.000, треба да се бори против мадејамците, амаликијците, вика и сите синови на истокот таму, велеви. И сега ако читаме токму во 12-тиот стих од Суди и 7 глава, обично знаете, во многу прилики во Стариот Завет, знае да се спомне бројката на војската. Во овој случај немаме бројка, замислите си, значи, може да предпоставиме колкава мноштво бил. Значи, 7-12 суди вели, мадијанците, Маликиците и сите синови на исток се расположија по долината, многубрени како скакулци, безбрани беа нимите камели, како песок на брегот на морет. Чкамилите безбројни, па каму ли војската. Многу бројни. Не се дава број. И сега имаме 32.000 од другата страна, начало со Гедеон, и Господ му вика не многу се. Ајде да ги поразчистиме тие што се плашат по дома и колко останале? 10.000, 22.000 се отишли. И тие 10.000 биле многу. И знаеме, го знаеме оној тест со водата, кој како ќе пие вода, значи оној кој што ќе пие од рака, ја читаме во седмиот стих. Значи, од истата глава, тогаш Господ му рече на Гедеона, со оние 300 луѓе кои локаат вода, јас ќе ве избавам и ке ги предадам мадјамците во вашите раце. Сите други нека се вратат секој во своето место. Тоа беше ми ми текна мене. Откако повтор пат падна, забележав дека нешто не, не е во ред. <clears throat> значи, со 300 души против безброј, неаме број. За кого би типувале? Е, уште една прилика, како Давид против Голијат. Сигурно не за Гедеон, ама, ама, што вели седмиот стих? Јас ке ви избавам, Господ кога Господ е на страна на Давид, Голијат нема шанси. Се сеќаваме на еден стих во Лука, Евангелие по Лука 14 глава. стори стих вели Или кој цар кога оди на војна против друг цар, прво неке седне да се посоветува со своите советници. Може ли со 000 да издржи пред оној кој оди против него со 000? Значи, еден на два, тука имаме размер. Значи, дури и тоа е за размислување, да седне, царот да се посеветува, да рече, чекай, па тоа е дупло појака војска од нас, побројна војска од нас. И вика, ако не може, историја стик, испрќа пратеници, доека е оној уште далеко и ќе моли за мир. <laughs> Амон мир, оти ние не можеме. тоа гледаме 300 души наспроти И лјадници, и лјадници, и лјадници, не знаеме колку. А дури Гедеон со тие 300 души не, не, не исполил ни еден куршум, така да кажем. Знаеме како бил, била со влада на непријателскава, самата се испотепала, самите испотепале со друг. Ги збуниле со роговите, со, со она бука што ја створиле, оној звук, страшен. И како што спомнавме и овие два примера, значи Давид против Голијат, неговата победа, големата победа и Гедеон против овие народи, не знам божечки, често пати знаеме да се навракеме и да се подсетуваме на ова. Меѓутоа, имаме и други примери, кај што Божите луѓе, Божите војници во неговата армија биле испраќени во мисија, во борба и не се вракеле живи. А сепак ја исполнувале Божјата воля. Биле послушни до крај. Темата ја насловив како верен војник. Колку сме ние верни војници? Еве, минатиот пат видовме колку една мала непослушност а, може да донесе, доведе до страшни последици. А има ние како војници, колку сме ние верни војници? А, имаме еден пример на еден библиски Рамбо би го нарекол. Сеќавате ли кој е тој? Кој е тој кој што кинел јажиња, врата цела порта на, на, на грб, кој е кој што со магарешка челуст истепол. Колку души беа таму? Самсон. Самсон е како Рамбо, он нема војска, он сам иде и... <laughs> Чисти, да. Е во суди, значи пак во 15 та глава. Да се подсетиме на него. е од четвртиот стих. И Самсон отиде, фати 300 лисици. 300 <laughs> лисици. Зеде главни и свртувајќи ја опашката кога опашката, стави по една главна меѓу две опашки да че му требале <laughs> за нешто и отишо. Исте по 300 лисици, опашките и... <laughs> Кај ги нашел како прва, веројатно имало тогаш многу повеќе од колку денес. Во друга прилика, 13 стих, го врзаа со две нови јажиња, значи тоа е на крајот од 13 стих, и го одведува од пештерата. И што направи? И искина тоа све. Со како, какво јаже може да го држи само. 16 стих, значи, баш кажува, тоа сам рече, со, а да, тоа ова е примерот со челоста. Со челост на осле претепав купови, со челост на осле убив илјада Но знаеме што се случува со Самсон и на крајот на оѓајки се во оној храм на Дагон, на богот Дагон, ќе посека да го постават баш ослепен, знаеме дека ослепен ја изгубил силата, ама почнало пак да му расте нели коса и го поставиле меѓу столбовите на храмот и се вели во таму во 30 од стикот 16 глава Нека загинам со филистејците, вели, тој извикал. И напна со сета сила ја урна зградата врз кнезовите и врз сиот народ што се новише таму. Повеќе ги уби умирајки, отколку што ги истепа во животот. Че значи, многу повеќе убил тогаш, рушејќи во храмот. Да, повеќе илјади. Така, добро. Не, не, не, не, не се занимава баш со тие бројки како и да е, истепа многу повеќе колку цело време во својот живот. И Самсон, меѓу другите, исто е спомнат во Евреите 11 глава, знаете, кои се спомнати таму. Иако, нели, секој може да направи грешка, човек, е, и он направил грешка, меѓутоа се спомнува меѓу оние велика. И еве, че тој загинал. Имаме пример дури и кај во редовите на непријателските војски, на верност, на верно служење, на војниците, на, на војската, на луѓето кои што служеле. Ево, на египетската војска, замислите си сега, што се се случува во Египет? Десет зла едно по друго. Не ти скакулци, не ти жаби, не ти стршлени, темница, град, помор на сите првородени. Еве, да отвориме во излез, 12 глава. Значи, втора Мојсеева, 12 глава. Дваесет стих на понок Господ ги погуби сите првороденци во египетската земја. Тоа е последното десето зло. Значи. Од фараоновиот првороденец, значи почнувајќи од највисокиот, неговиот првороденец, кој требаше да седи на престолот, значи кој што бил престол на наследникот, до првороденецот на пленикот во темницата. Да он е тамо затворен. А така и сите првородени на добитокот. Во ноките стана фараонот, тој и сите негови дворјани, и сите египетци, зашто страшен лелек се разнесе низ Египет. Немаше куќа во која не лежеше мртовец. Страшна сцена. Фаронот ги повика во ноќта Мојсе и Арон им рече, станете и заминете од мојот народ, одете. Дори тамо во 33 стих вели, египетците ги принудуваа, го принудуваа народот да замине побргу од земјата, зашто ќе загинеме сите. Одете, дев од вас. Што се не снаоѓа ради вас? И сега замислите си покрај тоа, фаронот Ги пу, го пушта народот и после тоа се предомислува и се вели, одиме да ги испотепаме се. И покрај тоа, навистина тврдоглав, страшно тврдоглав, и целата негова војска го слуша. И покрај тоа што знаат дека кои им, кои им се шансите? Па, еве што све направил Бог. И до тоа тие одат. Одат и дори и која Господ преку Мојсе ќе отвори морето, И тие влегуваат во море, влегуваат во самоубиство, буквално, извршуваат сите. Но се послушни. До самиот крај, е, гледаме пример ги дури од непријателската војска. На верни војници, во овој случај на овој тврдоглав цар, на фараонот. Дали ние сме му верни на Господа, дали ние ја твориме неговата воле без оглед на последиците, без оглед на тоа, што може би тоа може да не одведи во смрт. Дали сме спремни да го даваме животот? Или имаме, имаме еден друг многу интересен пример. Ја порано, пред ден денска ми е смешен, се смејам на ова. Втора книга Цареви, прва глава со Илија. Ова не е она слигување на оган од небото во, кар, во едно друго искуство со Илија. Знаете, Охози бил цар тогаш во Израел, и што му се случило таму, паднал од, вели, од прозорската решетка на својата горница, значи погорен кат, и се повредил, и, и пратил да му донесат, да го прашаат Велзеву, акаронскиот бог, дали ќе оздари од оваа болест или што ќе му се случи. Тој прва глава, втора книга Цареви. И на пат овие посланици што тој ги пратил ги среќава Илија, И им вика да одете и да му кажете Шом, отишел таму да бара, па зарем Израел нема свој Господ, кажете му нема да остре, нема да озре, нема да стане, готово, крај со него. И се враќаат да овие назад, значи прескажувам сега тој прв дел од прва глава, и му кажуваат, му го опишуваат Илија сега, кој е тој што ве сретнал, кој е тој што ви кажал, му го опишуваат, му кажуваат, значи, најме, кожен појас и специфично било облечен Илија, на овој му текнало, аха, тоа е Илија. Илија до овој момент е буквално супермен. Него никој не може да го фати, не може да го лоцира нито еден сателит. Криза е 3,5 години економска криза. Тој има крана, гаврни го крана, замисли си. <laughs> Супермен. И покрај тоа, и покрај тоа, сите знаат кој е Илија Охози. Да читаме сега, значи, Деветиот стих. Тогаш му го, испрати, му го испрати педесетникот со неговите педесетмина на Илија и тој отиде кај него и откако го најде каде седи на врвот на брегот, на врв на брег, значи нешто слично како Јона може би, кога седел, гледал, чекал да не вија да ја срамни со земја Господ. Илија седнал на брегот, а царот праќа педесетник со 50 војници би сакали ли да бидете вие во, <laughs> во оваа група на 50 мина, знаејќи кој е Илија? Кој ви се изгледате со Илија, да го фатите Илија? И, и тој отиде кај него и откако го најдува, како седи на врвот на брегот, му рече, Петесетникот, Божи човече, царот нареди слези. Илија му одговори му рече на Петесетникот, ако сум Божи човек, оган нека слезе од небото и нека, нека те проголта тебе и твоите Петесетници. И оган се спушти од небото и ги проголта него и неговите 50. Царот, и сега царот, и овој доста тврдов, му испрќа нов 50-ник со нови 50 војници и сега, ај запрашате се дали сакате па ови, во овие 50 да бидете војници. Знаејќи што се случило, овие ги нема. Знаејќи која е Илија, дека никој не може во да фати, никој ништо не може која треба ќе се појави пред царот и ќе каже вака ќе биде, така ќе биде. И после го нема, не можеш да го блоцираш, не можеш да го фатиш, никако. Доаѓаат и тие, и со тие истото се случува. И царот и трети испреќа, трет педесетник со уште 50. На 13 стих. И неговите 50-ник, значи третиот 50-ник дојде, сега овој малку попаметен од другите двајца, и што му вели на Илија? ги свитка колената пред Илија. Да го моли, а не да му вели слези, наредба да му дава, не. Ги свитка колената и го замоли вака, Божи човече, мојот живот и животот на овие 50 твои слуги нека биде скапусен во твоите очи. Овој знае дека му нема спас, во тесно е. Не може да го фати Илија, ако се врати назад без Илија, тешко него, а и овака знае и дека нема, нема да се врати, знае како завршили овие предходните, и го моли за милост. И еве кажува дека тој знае, значи, оган се спушти од небото и ги проголта обата педесетници со нивните педесет мина, но сега барем мојот живот нека биде скапосен во твоите очи, Госп, Господ ќе го поштите да неговиот живот и животот на овие педесет мина. Но Пуката е тоа што, еве, гледаме, дури во оваа армија и овие, овие војници знаат, знаат дека одат во сигурна смрт, но, ете, послушни се на наредбите на својот цар. Колку ние сме послушни, знаете, некојаш Господ вели, тој вели, не е секој кој што ми вели Господи, Господи, ќе влезе во Царството Боже, нели, кога му доаѓаат во, правиме, тоа правиме. Не, не, не, туку оној кој што ја твори мојата воља. А Господ ќе ви каже нешто и вие сега ќе отворите неговата воля. Колку сте спремни, до кај сте спремни да одите од тоа? Еве гледаме примери дури од негативци, од војници кои што спремни биле да го дадат својот живот. И дури може би еден од најпозитивните добри примери е Ури. Ајде да отвориме во втора Самуилова. Значи, тука сме некаде. Сега одиме во втора Самуилова книга на Самуил, втора книга, и во она 11 глава, каде што Давид го, ги прави, го прави големиот греф, за да го покрие предходниот греф. Знаете какво сценарио, каков план смислил Давид. И по својот слуга Јоав, тој бил заповедник на војската, му праќа писмо на Ури, и во тоа писмо вели пишуваше вака, значи 14 стих читам. Поставете го Урија, не, го праќа, се извинувам, го праќа по Ури, а, смртната пресуда, буквално негова, е во негови раце ја праќа по Ури за да стигне писмото до Јоав. А Јоав треба да ја распореди војската, И во писмото што пишува? Да биде напред во првите борбени редови, исфрлен дури и овие да се повлечат и тој да биде на удар на непријателот да загине. Знаеме кој бил планот на Давид. Значи да се реши од мажот на својата љубовница. За да си ја земе после за жена. И Ури зарем не е свесен тој дека одат, одат против град, треба да освојат град, вели тука дзидини. Знаете какви биле градовите тогаш? И дори кажува во случајот дека фрлале камења од озгора, знаете, сте гледале можеби некој филм тамо од средниот век, знаете како било, било тешко да се освои таков град. Значи, ако не го срушите некој од зидот, ако не направите некој простор или вратата да ја отворите, знаете како удираат со, со 300 чуда таму, и ти да тргнеш према дзидини, мислам, кој, кој, кој е изгледот дека ти ќе успееш? И тоа веројатно биле малкумина, тие кои што биле напред во првите борбени редови. Но Ури и покри тоа, тој е свесен, но тој е верен војник на својот цар. Ги извршува верно наредбите на својот цар. Еден убав пример во Ури. Гледаме и пото Давид заради сите овие злаки си ги понесе своите последици. И исто така страшни последици. Или еве, во Јован 21 глава, Јован 21 глава, главата кој што моментално ја обработува братјани, последната глава од Евангелието по Јован и токму кај примерот со Петар, секјавате од минатата сабота, три пати Исус му поставува прашањето на Петар, ме сакаш ли, ме любиш ли, ме любиш ли, ме любиш ли. И Петар му одговара три пати, дори се натажил на крајот, затоа што го прашува, ме, слак, ме, ме любиш ли по трет пат? Знаел, јасно му било зошто, се сетил на моментите, кога го се откажал од Господа, и потоа во 18 стих, или, или вечерви, или може би некоја следна сабота, Јаник изборува за тоа, се вели, вистина, вистина ти велам, Исус му вели на Петар, кога беше помлад, се опашуваше сам и одеше каде што сакаше. Но кога ќе остариш, ќе ги расшириш твоите раце и друг ќе те опашува и ќе те води каде што не икеш. А ова го рече, навестувајки со каква смрт го прослави Бога, откако го кажа тоа, му рече, врви по мене. Што, што всушност му вели Исус на Петар? Врви по мене, следи ме, Крајот се знае. Крајот му укажува каков е. Смрт. И не само Петар. Осве Јован, знаеме дека сите други биле мачени и убивани на различни начини и го дале својот живот за Христ. Исус вели, врви по мене, следиме, земи го својот крст и следиме. Каде тоа да го следиме со крстот свој? Кај отишел Исус? Еве, Исус не е совршен пример со, на крст, со крстот по Вија Делароса. На Голгота, И наистина има смисла дека <laughs> само ако умреме, тогаш можеме да извојуваме победа. Че ние треба да биме спремни да го дадеме животот за својот цар, за својот небесен цар. Само така ќе имаме со сета сила и со сета одлучност, ќе одиме против непријател. Нормално, имајќи го него како а, водач, заповедник, а, голем војсководач, Ако сме одлучни да, дури ако треба и животот да го даде. Еве како што гледаме и во овие ури, го видовме како убав пример. И не треба да размислуваме дека е невозможно. Може би некојаш ни изгледа баш така невозможно. Може би изгледа дека одиме во еден самоубиствен поход. Мегутоа, треба да ни биде од се помило творење на Божите волја. Еве видовме примери кај во египетската војска. Кај овие на Охози, израелската војска, кои што тргнале против Илија. Видовме послушност до крај. Самиот Исус во Филипијаните втора глава, значи, Павле инспириран од Духот Свети, запишал неверојатно поучни убави зборови, кои што многу често пати ги, сме ги цитирале од, од оваа говорница, еве пак ги прочитам, значи, од Филипјаните, втора глава отворете, од 5 до 9 стих. Имате ја во себе истата мисла која беше во Исуса Христа. Че значи, еве, вака треба да размислуваме, истиот ум, вели еден друг превод кој, иеко во Божи обличе, не го сметаше како грабното тоа што е еднаков со Бога, туку се лиши самиот себе и зеде обличе на слуга, станувајќи сличен со луѓето. И откако се најде во лик како човек, тој се понизи самиот себе. Во која мисија беше пратен Исус? Кој, кој беше неговиот цар? Отецот. Го праќа на, во мисија на спасување на, на наше спасување, спасување на на човештвото и вели се понизи сами себе и стана послушен до смрт. Ова е вистински пример на верен војник, ова е пример како ние треба да бидеме. Земете го пример, пример, примерот и на Ури. Послушни до смрт. Дори ако сме свесни дека начека чека смрт. И тоа вика смрт на крст. Затоа, деветиот стих, и Бог го превозвиши и му подаде име, што е над секое име. Ако ние сакаме Господ да не превозвиши, да живееме меѓу <laughs> превозвишените небесни, непаднати битија, меѓу заедно со Исус на со нашиот Отец, ние наистина треба да ја имаме оваа послушност, оваа верност, да бидеме верни војници, послушни до крај, дури и ако тоа значи смрт. А во суштина и кажав, Исус вели, земи го крстот и следиме. Еви на Петр му вели. Следиме. Без оглед на тоа што ја му прескажува како ќе заврши. Ќе заврши распнат. Наопаку. Но сепак следиме. Ако ние сме одлучни, ако, знаете, војник не може да, да биде толку самоуверен и, а, мислам, а, полн со сила, не самоуверен, да не сватите погрешно, погрешно смисла, ако се некако гледа да, да, да се, се спаси, да си го спаси животот, да, да избегне овој куршум таму, та, во таа акција го ставаат и сега, тој да не ме утепаат. Тој ќе седи тука, нема да оди напред со сета сила со сета своја одлучност. Меѓутоа, ако сме спремни и ако сме одлучни, дори и живото да го дадеме, е тогаш одиме со сета сила. без компромис. Треба да биме свесни дека без да го дадеме својот живот, сега во една духовна смисла, тоа е и поентата, без да умреме за своето старо јас, ние не можеме да победиме. Господ не повикал во својата војска да би му бидеме верни до крај. Па дори во онаа смисла, знаеме какво време не очекува, знаеме какви настани следуваат. Само верноста до крај, послушноста до крај, а, ќе овозможи да бидеме превозвишени, нашите имења да бидат превозвишени, да се најдеме таму кај што Господ сака сите да се најдеме. Нека му е слава на Господа, Верувате дека тој е мокен, семокен, гледате како Давид го победи Голијат, гледате како Гедеон со 300 војници против безбрана војска извојува победа. Победата е секоја штука на дофат, но до победа и до круна само преку трнлив венец, само преку умирање на нашето јас. Нека му слава на Господу ше една шана.